Mirëmëngjesi Mirëmëngjes Blendi Mirëmëngjes Adi Mirëmëngjes Olta Mirëmëngjes Lori Mirëmëngjes Shqipëria Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit ah, Në Club FM në një ah, 100.4 Si jeni sot mirë? A jeni gati për një program Patjetër Të befasishëm Të rrufeshëm Inkandeshent E është inkandeshent e thonë këta futbollit? Jo, ë, jo. Futbollit, jo. Inkandeshent. Ëmë se ç'janë këta futbollit Olta t'i dëgjosh. Ëm, ehm, këta futbollit ë ehm, komentatorët. Se ç'janë ca shprehje kështu. Incandescente atmosfera. Po, sa kohë, çfarë? E thotë, po, merre direkt. Deri deri, jo, nuk e di, nuk e di. Se s'e di se çfarë, duket se domethënë e ndezur. Po s'jam i sigurt. As unë. Nuk e di. Italisht. Ë? Italisht duhet të jetë. Po italisht është, po. Duhet. Po incandescente. Nuk nuk do të pyesim pyesim ata miqtë tanë që kanë qenë në Itali, janë thashë kanë punuar në Itali. Megjithëse ata e kanë fjalorin çik më të reduktuar. Thon kështu që në 50 euro, 2 orë. Ja, kësaj natyre. Hajde këtu, çelësin. Domethënë, Okej, okay, në një farë mënyre. Në një farë mënyre. Si janë djemtë mirë? Po. Si jeni juve? Mirë. Ë? E përgjithësisht mirë. Tani sot është ngrohtë apo është ftohtë? Po, un kam përshtypjen nga zëri im edhe i Oltës mund të kuptohet që është më freskët. Është vetëm vetëm rrëmujën që po gjithë rrëmujën që po bën gjendja. Është kështu duke u transmetuar, sepse duhet të dëgjojnë 100 njerëz që që lëviza një flet. Të gjitha, edhe sa dëgjoj, të gjithë që je me nerva sot. Jo, s'jam me nerva. S'më duron dot e kuptoj. Aty ke shtëpi. Jo. Aty të rrish. S'ke për të ikur. Si po po them që s'e mora dot një ditë pushim. Është ajo, e ke parasysh në radio Olta. Po. Vën i veshin muret me me kështu me sfungjera. Me sfungjera. Mm. Marrin dyer me jo me dopio xham, po me veshje të brendshme xhamave, po. me ca doreza që mbyllen kollaj, po. ka shenjën që thon kujdes on air, kujdes mos mm. fol, radio, radio. E Olsi vjen. Unë gjithë atë. Po. E i- si thua e sfidon gjithë qëllimin e qetësisë në mikrofon, a ku di unë se çfarë. Të gjitha këto që sapo the ishin sinjale për ato që vijnë nga jashtë, jo për ne që jemi këtu brenda. Po besoj u kuptuam ne- qartë. Ne ne këtu brenda mund të bëjmë çdo zhurmë që duam. Po pse jo? Me sa duket po. Ti thua Ne që kemi bërë gjithçka këtu. Unë mund të Mund mund të bëj gogësima apo gjëra të kësaj natyre? Po, në një farë mënyrë edhe janë bërë, kështu që. Ë, Blendi, Urdhëro. më fal se ngela mbrapa un, po. Kush gromësiu? Jo. Ha, S'e dëgjuam gjë. Incandescente në Google Translate Po. përkthehet i flakt. i flakt. I flakt. Flakt atmosfera. Është flakt zonja zotërinj ose ndryshe incandescente. Po pse duhet të përdoret si fjalë. Mund të jetë zjarr për shembull. Shiko ne kemi këtë. E kemi e kemi ne këtë. E kemi. Përshtatemi shumë shpejt me gjuhët e tjera të huaja. Edhe po. kur i kemi. Edhe i bëjmë tonat. Për shembull, po lexoja dje për ankesat e aktorëve dhe drejtuesve të teatrit kombëtar. mm. në lidhje me pedonalen qofte e birra. Kështu quhet ajo. Pedonale qofte e birra. Sepse sepse aty nuk nuk kanë faj, jo. Aty vetëm qofte birra, tym qoftesh dhe tym birre s'ka. Jo, dhe përveç kësaj edhe tym muzika, birra, po pra, e bukur kjo. Po edhe muzika në kupë qiellit i pengon në punën e tyre. Edhe muzika në kupë qiellit. Absolutisht po. Po ta kam të kjo, meqë po flisim për fjalët. Mm. Pedonale. Pedonale. Pedonale. Prap një fjalë e bukur italiane. Po. Steinerin, seriozisht. Autoren e romanit Tok Mjalta, këtu në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm Ëm um, dhe tjetër që do bëjmë ë uh, ne sot në klubin e mëngjesit do flasim edhe për vezët, po pak më vonë.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 Absolutisht. Në jetën e po. njeriut. Ëm, mm -hmm. um, sot dua që të flasim pak për këtë. Sepse ë uh, miqësitë na kënaqin, na mbajnë me këmbët në tokë. I japin jetës kuptim në shumë raste. Ndonjëherë miqësitë na shpëtojnë jetën. Mm -hmm. kur nevoja e do këtë Ose të paktën kështu na duket Kështu ndihemi Kur i kemi miqtë e mirë Por e dimë që gjithashtu ndonjëherë miqtë largohen. Ndonjëherë shkëputemi, ndahemi, koha, martesat, puna, largime, të gjitha këto gjërat e mm. tjera, sepse ne zihemi me punë, ne lëvizim, shpërngulemi nga një vend në një vend tjetër. Mm -hmm. Humbasim, uh, humbasim lidhjet, edhe pse dashuria mund të jetë atje. për miqtë. Pyetja sot është si e mban një miqësi për gjithë jetën. Dhe po lexoja uh, një ekspert që merret me këtë punë dhe e ka studiuar çështjen e miqësisë. Mm -hmm. Dhe thotë që ka disa tipe njeriu dhe disa lloje të të bërit të miqësive. Ka për shembull nga ata njerëz, të cilët uh, e kanë shumë kollaj që të zënë miq. Kudo që shkojnë, tek një punë e re në një qytet të ri, Dhe uh, nuk zënë shumë miq, por ata pak miq që i kanë bëjnë uh, namin për ta. Mm -hmm. Ka dhe nga ata të tjerët pastaj që nuk zënë dhe aq shumë miq. Por gjithsesi, dikush diku një mik e ka. Prandaj dua që të flasim pak sot për uh, miqësinë. Ju, si kujdeseni për miqësitë tuaja. Jeni nga këta tipat që kanë shumë miq, gjithandej tipat miqësor, nëse mund t'i quajmë kështu, që pa pa pa pa pa me një herë krijoni lidhje të reja, qeshni, bëni, e, keni shumë njohje, po i quajmë, që mund mos po, jenë po ndryshon, të kesh shumë njohje dhe të kesh miqësi janë dy gjëra të ndryshme. Është e vërtetë. Mm. Po këtu duhet ndaj, se ka njerëz që kanë shumë dhe nuk i kanë shumë të thella, por janë miqësor. Janë thjesht njohje. Janë njohje, njohje miqësore, po, po i quajmë. Po normal. Ka të tjerë pastaj që kanë pak ku di unë, tre shok, ha, tre shok ngusht, ngusht apo edhe dy qoftë, por që me këta shok ata kalojnë dekada e dekada bashk. Po tregonte ky zotria, e lexoja me me me shumë interes në fakt. Thoshte që këto miqësitë um, e thella janë uh, me kalimin e kohës, edhe se përfundimisht i humbasim shokët. Uh, me kalimin e moshës, dikush plaket, dikush smuret, ëh, largohet nga jeta mm -hmm. dhe shkaktojnë trishtime shumë të thella. Mm -hmm. Tek njeriu humbja e këtyre miqve që i ke patur ku di unë tani, ne jemi ende të rinj, po ka që janë miq kanë 60 vjet që njihen bashkë, që të vegjël për shkak se kanë kanë arritur që të ruajnë lidhje të forta në gjithë ato vjet. Të humbasësh një shok mbas 60 vjetësh, është e pazëvendësueshme. Nuk është se do dalësh të bësh ca miq të rinj. Është e vërtetë. E kupton aty te lagjet, të shikosh se kë ke vërdall edhe ë ta shohësh atë. Po kjo është çfarë Çfarë dua që të flasim pak sot? Për miqësitë. Si jemi ne në lidhje me miqësitë? Ti Eri te cili tip e fut veten te këta që kanë shumë miq apo që kanë pak miq? Un kam miq shumë të mirë, por jam edhe tip që përshtatem me ambiente të reja dhe bëj njohje, por nuk i kate, kategorizoj tek miqtë e mi më të ngushtë. Këta miqtë e tu më të ngushtë, mm. nëse mund të Të të pyes pak. Jan janë prej sa kohësh? Kush janë? Nga nga i ke po, njohur? Ku i ke njohur? Po, disa janë që nga fëmijëria ime, mm -hmm. duke qenë që nga 8 vjeçarja dhe vazhdojmë edhe sot e kësaj dite, disa janë uh, më të rinj, le të themi, por që u bë 10 vjet që njihemi nga mm -hmm. puna që un kam bërë dikur. Kështu që i ruajmë akoma këto marrëdhënie, por jo me të gjithë, kuptohet. E kuptoj, po njerëz që i ke kështu Të ngushtë, të ngushtë, të ngushtë të zemrës që. Është është një mikesha ime shumë e mirë që njihemi që kur kemi qenë fëmijë. Edhe e mbani lidhjen? Kemi, po, patjetër, pavarësisht se në në distancë dhe ajo së shpejti do të largohet nga Shqipëria, kështu që do bëhet pak më e vështirë kjo pjesë. Por që sa shpesh takohemi, mm. jo shumë shpesh, sepse jeta e saj ndryshoi, është bërë nën, un kam aktivitete të tjera, nuk është se takohemi aq shpesh sa dikur, megjithatë mm. ruajmë lidhje, qoftë duke bërë një telefonat, duke dërguar mesazhe me njëra tjetrën e kështu me radhë. Po ti? Uh, gjithçka që ti the Blendi mua më fut në mendime në lidhje me miqësinë. Tani ti do pyesësh cili tip jam unë tek ta të dy? Si e shikon ti? Çfarë çfarë si të rezulton? Unë besoj që po, miqësia ka kosto të madhe. Nëse do të kesh një mik them unë, ti duhet t'i kushtosh kohë mikut ose miqve në numrin shumës. Mm. Nga ana tjetër mendoj që miqësia nuk njeh kufi, në kuptimin ti mund të kesh Edhe dhjetë vjet pa takuar një mik, një shok, prap kur ti e takon pas dhjetë vjetësh ose dymbëdhjetë vjetësh, nëse e ke patur vërtet shok, nëse ke kaluar kohë me të, mund ta ri Unë them se se sikur e ke takuar një ditë përpara, mm. ti gëzohesh, kënaqesh dhe hapesh me të njësoj sikur je hapur në atë kohë. Mm. Kupton, mm. je lirshëm si me vllain tënd. Mm. Kështu. Kështu që mund të rezistojnë ato. Po, miqësia e vërtet po, nuk humbet. Në rastin në rastin tim, nëse mund të flas nga vetja, për shembull, mm -hmm. është mua më ndodh kështu. Kam nuk janë shumë, janë 3-4 janë gjithsej. Ëm uh, miq me të cilët un kam qenë mik, shok i ngushtë që 13 vjeç, mm -hmm. 13 vjeç, 14 vjeç. Ëm um, tani un jam, domethënë un i njoh këta çuna prej 23 vjetësh. Un jam 36 vjeç. ë uh, i njoh prej 23 vjetësh, domethënë mm -hmm. shumicën e jetës time. 12 vjet që unë i kam kaluar jashtë Shqipërisë, i kam humbur, si thua, marrëdhëniet. I kemi pasur, sigurisht që her pas here ndonjë tele, por por ishin mm -hmm. ishin uh, të ndara në kontinente ndryshme, nuk ishin miqësi të përditshme të shpeshta. Por kur u ktheva, do bëhen 7 vjet tani që jam prapë këtu. Unë i rigjeta lidhjet dhe në njërin rast, ëh, mm -hmm. në veçanti. Njëri nga këta çunat, ëh, sigurisht është shkëputur për shkak të punës e gjërave të tjera. Mm -hmm. Jeta e kishte çuar, kishte mbaruar një fakultet tjetër mbas atij të parit, orientim tjetër, jo regjisura, jo këto gjërat, edhe nuk nuk bëheshin më, siç thuhet, nuk bëheshin mm -hmm. më domethënë si në atë kohë. Dhe u bëra unë sebep, se kur i takoj unë, po, po sepse po, për mua, unë, për mua ato 12 vjetët e kaluara mm. jashtë ishin vetëm një ditë domethënë, unë vija mm. pranë dhe thosha edhe ti edhe ti dhe si si para 12 vjetësh, hajdeni çik këtu. Dhe çfarë ndodhi është që që këto lidhje tu po po po po po sikur u rigjeneruan, domethënë si mm. ajo që që morën një një sërish. Dhe tani 7 vjet më vonë, mbas ri gjenerimit, po them t ose rilidhjet, jemi bërë prap aty që takohemi rregullisht ku bashkëshortet tona janë bërë mikesha, mm -hmm. ku fëmijët tan luajnë bashk, uh, ku ne shkojmë për pushime bashk, se e ke parasysh çifte, domethënë edhe ke ne vdesim, edhe shumë atë kemi një qejf për uh, pasi shok, për muhabet tash sa. Normal. Ka ditë vetëm me vetëm me bashkëshorten mund të Ndonjëherë mund të bëhet pak E nëse s'dua të Është gjë normale, jo vetëm jo vetëm për çunat kam përshtypjen, por edhe për gocat, ëh. Duhet ta vazhdoni mendimin deri në fund. Ka. Po ja ka ka ka biseda mashkullore, ka biseda që ke nevojë për atë bonding, i thon anglezët. uh, mashkullor me me dikë. Por që dua të them që që uh, këto lidhje dhe dhe unë e di, edhe kjo më është diçka që më bën uh, të ndihem mirë që qoftë në tre të mëngjesit, mm. qoftë uh, smur, qoftë mirë, qoftë me lek, qoftë pa lek, qoftë ashtu, qoftë kështu, ti e di që mund të mbështetesh mm -hmm. aty. Ti e di që e para uh, ata mund të të quajnë me epitete nga më të ndryshme dhe ti nuk ke të drejtën të ofendohesh. Nuk mërzitesh. Absolutisht, jo, sepse ke të drejtën ta ta kthesh epitetin me me edhe do të pranohet. Domthonë ku ku sharjet në thonjza nuk janë sharje, janë përkëdhelje. Mm, mm. Kuptohet. Ëm ehm, dhe lejohen dhe ti e di që ata miqtë janë aty për çdo rast, për çdo rast, për mirë e për keq. Ë ehm, me ta ndan gëzimin, ndan dhe dhe i japin kuptim, realisht i japin kuptim jetës. Sepse unë imagjinoj për shembull, në qoftë se ke vetëm punën, Po do vetëm... ishte shumë stresuese jeta. Kolegët po, familjen dakord, të gjitha të mira këto, punë, koleg, familje. Por ke nevojë të paktën një herë në javë që ti t'i takosh ata çunat, të të bësh atë atë zbrazjen, atë rimbushjen, atë karikimin e baterive, mm. si thua. ë ë të kesh një njeri për për të folur, për të për t'u shprehur. Jan shumë të rëndësishme. Miqësitë, kështu që sot flasim për miqësitë. Në klubin e mëngjesit duam të dëgjojmë për tuajat. Do pyesim Lorin, do pyesim Oltën pak më vonë se si i kanë ato ë uh, shëndet Olta. Faleminderit, ma ka pasuar Lori. Është pasuar. Është pasuar teshtima me me një një majtas këtej. Mos keni, shiko biletën, mos mos e mos kemi gatuar. Mos e shkon jot. Po, po, është gati dhe Lori. Ah, ja, smiku. Miku. Edhe kështu. Kështu që do flasim pak për miqësitë. Ë ju jeni të mirëpritur, mund të na shkruani në 069 20 70 222. 069 20 70 222 sigurisht mund të vini edhe në faqen tonë Facebook është facebook.com fraksion klubi mëngjesit aty ne jemi fal Lori e ta spostoj sikur kështu si ato. Okej. Ë Edhe ja fotoja në re. Mm. Sot sa bukur kam dalë unë dhe Lori. Mashallah. Mashallah Olta. Duhet të Mezi na ka dalë koka Lori. Ta kap hundën Olta, po ta kap jo, jo. të të fotografit. Dave Audé bashkë me Jessica Sutta, kjo është Gonna Get You në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes të gjithëve, miq të dashur. Aha. Aha. Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Klan TV-së Unë jam Blendi Mirëmëngjesi Unë jam Jeri, mirëmëngjes të gjithëve Mirëmëngjesi Unë jam Adi, mirëmëngjesi Mirëmëngjesi edhe ty Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi nga unë Olta Mirëmëngjesi Oltës, po edhe Lori gjithashtu Lorin Terezi Mirëmëngjesi Lori Ça po e Lori? O Lori, desha me pyt ty Pastaj uh, pyesim edhe Oltën Por uh, ti si e ke këtë çështjen e miqësisë Miq, nga fjala për juve që sapo na bashkoni tani në klubin e mëngjesit, 7:33 minuta është ora. Jeri ende nuk ka bërë uh, shprehjen e ditës, e ditës mm -hmm. dhe mhm. Olta motin, por tema që po diskutojmë sot është e përmbledhur në një paragraf e tillë. Miqtë janë të mirë dhe mhm. miqësitë të rëndësishme. Na kënaqin, na mbajnë me këmbë në tokë, i japin kuptim jetës. Ndonjëherë na e shpëtojnë jetën, apo të paktën Ashtu na duket, ashtu ndihemi. Por miqtë edhe largohen. Ne zihemi me punë, shpërngulemi, humbasim lidhjet dhe Facebooku nuk mjafton. Mm -hmm. Pse ka rëndësi miqësia? Dhe çfarë e mban atë të fortë? Këto janë uh, pyetjet për ju në klubin e mëngjesit sot 069 20 70 222 është numri i telefonit. Jeni më se të mirëpritur që të na bashkoheni përmes mesazheve në celular me SMS apo të vini në mhm. faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Mhm. Jeri, ë, uh, dëgjo pak nga Lori tani. Tam. Blendi, po unë, domethënë përveç miqësive që kem kam krijuar në punë ose në kështu, mm. ajo Pjesa që mbase je më e, që të lidhen dhe shumë histori dhe dhe më shumë gjëra, domethënë, mbase je dhe më më po them më më vetvetja në në atë zanafillën ku ke qenë mm -hmm. me mhm. këto të fëmijërisë, domethënë. Të fëmijërisë. Të paktën unë me këto me shoqërinë e gjimnazit, po domethënë vazhdojmë bëhemi, jo shumë shpesh, po të paktën. Po me sa se me gjithë gjimnazin nuk bëheni dot, po, me gjithë klasën. Me disa. Ne kemi qenë një grup 7-8 veta, mm -hmm. jo mhm. të gjithë nga e njëjta klasë. Baza në fakt ka qenë nga klasa ime, mm -hmm. që katër veta dhe nja tre të tjerë, kështu që vazhdojmë. Sa, domethënë ju të shtatë ende ende ruani lidhje të forta. Po, domethënë kur mblidhemi asnjëherë s'bëhemi të shtatë, po të paktën 4-5 me ndërrime nga grupi. Po, po me sa rregullsi mblidheni Lor? Po, Nuk ka, jo, nuk jo, ka. Jo, rregullsi. Jo, vetëm kur kur bëhemi shumë, mm. domethënë pa ashtu dikush kujtohet dhe thotë që ore u bëmë edhe mblidhemi. Po mund të shkojë edhe 3 javë kjo. Mund të shkojë edhe 3 javë. Po mirë, gjithsesi takohesh Rregullisht, edhe tre, edhe në çdo tre javë ka një lloj rregullsie ajo. Ti vetë mban, mban ke një mikesh të fortë përveç Jerit flas. Faleminderit. Kam shok për kokë. Ndërkohë kam edhe një shoqe shumë, shumë të mirë. Aha. Që kam pak larg, por takohemi çdo pushime verore për shumë. Sa larg është jashtë vendit? Është në Itali. Aha. Po lidheni shumë me Facebookun e me këtë gjë. Po, po, sigurisht flasim çdo ditë, çdo ditë. Po çfarë mendoni për këto, këto rrjetet sociale? Ndihmojnë do pak? Po sigurisht në këtë rast po. Sigurisht që po. Dhe për shembull isha, unë kam kam miq edhe edhe nga ana tjetër e Atlantikut. Mm. Ca çuna që edhe, jo vetëm çuna, me thënë të drejtën, edhe vajza që i kemi qenë kemi qenë miq të vjetër e mbajmë akoma lidhje, po dje për shembull ndodhte që njëri nga shokët tanë, mm. ai është fejuar me një vajzë nga qyteti ku unë kam jetuar. Ëh dhe kishin shkuar për të takuar prindërit e kësaj. Se ata mhm. tani janë janë shpërngulur në Washington, rrinë në Washington. Dhe kishin shkuar në në qytetin e saj, po e quaj të fëmijërisë. Tam. Ëh ku këta janë takuar dikur. Dhe ky bënte ca video dhe i hidhte në Instagram. Po janë rrugë që unë kam i kam kështu përshkruar me pëllëmbë. Me miliona, si pa mua më duket sikur me miliona herë. Mm -hmm. Domethënë, e di se nga shkon, është një liqen aty, është një pyll këtu, është një, gjithë ato gjëra. Edhe ky bënte ca video, nuk kisha parë ndonjëherë. Uh, nuk e di është një opsion i, i Androidit apo diçka. Bën ca video që ishin me me super shpejtësi. Mm. Domethënë ai kishte përshkruar për shembull 1 kilometër dhe ti e shikoje për 7 sekonda. Shfaqej e gjitha, po që arrije ta kuptoje. Edhe më tha, jam këtu, tha, tani ke 7-8 postime në Instagram, tha, që do t'i bëj kështu, kështu që do të nxjerrë mallin. Edhe unë, tani në Instagram shikoja, Ai më vinte video Tashi po pi mm. kafe Dhe do presësh një orë Pastaj do hedh një video tjetër Një video tjetër Kështu që ndihmon diçka Kjo puna Sigurisht që po Ndihmon jashtë mase Rrjetet sociale e tjerë e tjerë Mirë, um, le të bëj një pyetje nga aktualiteti në këtë moment Sot flasim për miqësinë në klubin e mëngjesit Mas pak do të kemi edhe anagramën, unë do ta gatis këtu për gjithë juve. Atëherë, miq të dashur, ëm um, dje në Tiranë, por me jehonë në gjithë Shqipërinë ndodhi edhe çështja e vezëve, ku disa vajza dhe disa djem, studentë në Universitetin Publik të Tiranës, kanë goditur me vezë uh, makinën mm -hmm. e kryeministrit, s'u vjen turp që bëjnë pis makinën e popullit. Makinë e popullit ajo. Ëm um, kanë goditur me vezë, kanë bërë pis makinën e kryeministrit. Ëm um, i cili i pati vetëm një për të thënë për këtë. Tek tekstualisht. A dërgon pa mbaruar akoma. Po më mendoj. Ramën më thonë. Jo, jo, tetë persona më thonë. Tetë persona e vërtetë, e vërtetë, e vërtetë. Tetë persona. Ai ishin kanë të saktë faktikisht, por po, po duhet presim. Mirë, ata kanë mësuar lojën, e dinë që unë kërkoj një detaj, bravo ju qoftë. Faleminderit për dëgjimin, meqë ra fjala ju duam. Por eh, në cilin fakultet pra, te cili fakultet ndodhi goditja me vezë e kryeministrit? Mhm. Mm -hmm. Flasim pak më vonë, pak më gjatë për këtë. Tani pak muzikë nga Sting. Kjo është Desert Rose. Që e kam parë. Dhe bëj me pyetje pastaj këtu, po kam parë, kam parë njerëz të famshëm prapë. Ej, po këtë ka. Kjo është lojë shumë e mirë për Shqipërinë se këtu do s'do, shikon shumë njerëz të famshëm. Megjithatë, ëm mhm. um, mm -hmm. unë po e hedh anagramën e parë, uh, është pak e vështirë dhe pak e gjatë. Dhe pak e gjatë. E hedhim ndërkohë mm -hmm. anagramën? Prandaj dua të bëj dy. Një të lehtë e një më të vështirë. Një një të vështirë tani, ndërsa kjo është e vështira. Kjo është e vështira. Më pas do vi më e po, lehta. Po. po. Okej. Okay. Atëherë ulta çfarë do japim për këtë të vështirën? Do japim një orë nga Premium Watches. Okej. Okay. Për anagramën e vështirë, miq dashur, mm -hmm. një orë nga Premium Watches le ta bëjmë tani. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe fjala është Oj, oj, oj është njori mm -hmm bemerëz. Me nj, me nj fillon mm -hmm. Njori bemerëz. Nuk është e pamundur. Njori. Kjo është, më fal, një fjalë e vetme? Një fjalë e vetme. Dhe është e përbërë. Urdhro? Është e përbërë. Është e përbërë, sigurisht është e përbërë. Ha jeri. Seç më dha një shkëndi, po paskam gabuar. Tiri, tiri, një shkëndi e gabuar. Mm. Njëri, be merës. Nëse e riformuloni këtë fjalë, Nëse i rivendosni këto gërma, do të formoni do të formoni një fjalë në gjuhën shqipe. Kjo është një fjalë shqipe, është një fjalë e përbërë Ieri, mm -hmm. por është një fjalë shqipe. Kuptohet. Shqipe moj shqipe. Dhe ë uh, do të fitoni një orë nga Premium Watches. Edhe fjala fiton, edhe fjala orë, fjalë shqipe. Dakor. Ieri, uh, Olta ka picërruar sytë, edhe më shikon. E mirë, të ngacmon? Më ngacmon, po, seç kam një ide në fakt Ke një ide Ma bëj një shenjë kështu me vetëm me buzë Jo, e ke gabim, më vjen keq mm -mm. Njori be merës Më vini shor, nat Ju ndihmon, ju ndihmon diçka Ju ndihmon diçka Dhe jo, do të Do të, do të shkojmë të Vëmë një këngë të shkurtër Vëmë, do të një këngë të shkurtër Gjej një këngë, mos jetë shumë e gjatë mm -hmm. Që të kthehemi shpejt në Klubin e Mëngjesit Mbas kësaj Ose vër ça do, ok, X Ambassadors, shumë e mirë. Ju ndihmon që të mendoni. Kur të kthehemi, do të shikojmë uh, nëse dikush ka gjetur anagramën dhe dhe do të bëjmë edhe një pyetje tjetër nga aktualiteti. Ndërkohë pyetja që kemi në fuqi tani nga aktualiteti është ku, në cilin nga fakultetet ndodhi dje ngjarja që shënoi gjithë lajmet, hedhja e vezëve. Kthehemi pas pak. mëngjesi. Mirë se keni ardhur në program. Miq të dashur, ju përshëndesim. Ej, uh, tjetër ditë e bukur sot në kryeqytet. Mrekulli e vërtetë, po mm, shikoja. Fantastike. Mbi mbi këta portokaj. Ky kopshti i Rognerit këtu. Ëm um, fatkeqësisht që e vizitojnë më shumë politikanët se sa njerëz të tjerë. Po hiqe atë pjesë. Varet kush ka kohë. Një politikan është është po më falni, mm. politikan është plot me portokaj. Me shegë, me shegë, me limona, mm. me kumbulla, me të gjithë kur e kanë kur e kanë mbjellë kopshtin, kanë dashur që të mbjellin në kopsht pemë frutore shqiptare. Në mënyrë që edhe të huajt që mm. vijnë eh, dhe vizitojnë shpesh hotelin Rogner këtu, ëh, mm. uh, kur dalin atje apo tek pishina që ndodhet ca metra më tutje, të të të gjejnë diçka shqiptare, diçka mm. nga vendi. Dhe janë kujdes për të. Dhe prandaj kopshti është plot me hurma, me muçmolla, mm. e e ku di unë këto këto gjëra. Nespulla, po mm. nespulla. Sa të mira janë. E di, nga ajo dritarja tjetër më duket se mund të ka. Pra kemi ngrënë nespulla këtu. Ah, është po, e vërtetë. Para para shumë vjetësh. Para shumë vjetësh kemi ngrënë nespulla këtu. Këto vitet e fundit nuk kemi ngrënë, po që është është një kopsht fantastik. Është i mrekullueshëm. I tëri, i tëri organik në mm. mënyrën e vet. Që na sjell ne sot tek e para do të japim dy bileta. Po, për, po, për Sajmirën 225 i mbaron numri, ka thënë Fakulteti i Shkencave Sociale. Bravo. Tek Fakulteti i Shkencave Sociale ka ndodhur Sajmira është më e shpejta. Të gjithë kanë qenë saktë, e kanë përvetësuar mm. lajmin. Por uh, do thosha dy bileta për në Cineplex. Cineplex, po. Cineplex miq të dashur, um, për të premten ka premierat dhe ne ju çojmë për të parë filmat më të mirë të parët. Spectre është çfarë uh, mm, Cineplex është i pari fare 007 uh, Daniel Craig si uh, James Bond vjen i pari ose në fillim në Cineplex, mm -hmm. pastaj edhe në kinema të tjera, por fillimisht mund ta shihni vetëm në Cineplex ekskluzive. Ëm um, dhe do të japim tani për pyetjen e radhës që unë do të bëj nga aktualiteti, do i them uh, kemi çfarë është ajo? Ëm uh, ky është një qumësht uh, për fytyrën. certifikuara bio që i bën ata të veçantë ë uh, në mënyrë të veçantë dhe po shikoja që në këtë kuti kemi edhe kapari. Oh. Kapari, edhe këta janë një produkt biologjik. E keni parasysh kaparit? Mhm. Mm Unë i përdor shumë kur bëj një chicken piccata, siç e kam mësuar atje. Ëm, ehm, uh, këta janë si si bizele të vogla duken kështu në sy diçka. Në pamje. Po janë të kripur, mm -hmm. po është uh, italianët i përdorin shumë. Po jep një aromë edhe një një shije të jashtëzakonshme. Janë një erza apo nuk po, nuk ka shijen e vet ka specifike. Ka aromën e shijes ka shumë veçantë. Mm -hmm. Siç ka hudhra për shembull të, të vetën, kjo ka të sajën, ka edhe mhm. kripën, ë që e përmban, por shumë e mirë për për me këto me pulën e me këto gjëra, por këto janë bio, se në dyqan ka. Por këto janë uh, produkte bio, jo të fertilizuara e të mm, ku di unë çfarë. Të përpunuara. Ndërkohë, për çfarë pyetje ishte kjo? Pyetja s'është bërë akoma. Po, pyetja është mhm. ajo çfarë unë do të bëj tani. Ë në klubin e dëgjuesve para se të largohemi, ora po shkon në 7:56. Por le ta bëjmë edhe këtë pyetje në lidhje me aktualitetin dhe pastaj shkojmë. Atëherë. Ta ta ta. Pyetja është në cilin vend të botës ka vizituar së fundmi ministri ynë i jashtëm. Mm. Zoti Ditmir Bushati ka takuar edhe komunitetin shqiptar atje. Pyetja është ku ka qenë? Ku ka qenë? Mhm. Mm 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Tani për t'i ndihmuar pak. Jeri, pyetja duhet ishte Donde estas? Donde estas Yolanda? Okej. Okay? Ku ka qenë uh, ministri Bushati. Donde estas, donde estas Yolanda. Kthehemi pas pak në Club FM 104, Stevie McCrorie tani me Lost Stars. Yje të humbur. Mirëmëngjesi juve. Mirë se keni ardhur në program. Një ditë të mrekullueshme për secilin prej jush, edhe një përqafim të madh radiofonik. Është e martë, por aspak ters. Club FM. It's me. You're looking for. Mirë mëngjesi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8 e 8 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Erin. Mirë mëngjesi të gjithëve. Mirë mëngjesi. Oltën dhe me Lorin. Mëngjesi. Njori Bemerëz është anagrama Njori, Njori, Ñ I B E M E R E Z. Njori bemerëz. Mm -hmm. Njori bemerëz. Mundoni që ta riformuloni këtë fjalë, t'i ndërroni vendet këtyre gërmave për të formuar fjalën që ka kuptim, është një fjalë e përbërë shqipe. Nga fjalori i gjuhës shqipe që ndodhet uh, pranë meje këtu, njori po bemerëz. Nuk është nga ato fjalë që mund ta përdorim për ditë. Do të jo, jo mm. për ditë. Nuk është nuk është e përditshme. E përditshme do ishte përgjumur, po, që por Adi ka zgjedhur. Le të shohim uh, se çfarë ka sot. Është një karrierë që nuk ka ardhur fare rastësisht, ka ardhur ndër vite, mbas një sakrifice të madhe, jo vetëm time personale, por dhe të prindërve të mi për të më shkolluar në Shqipëri dhe më pas edhe jashtë vendit, në Angli aty ku unë kam mbaruar uh, studimet e mia, kam bërë shkollën e mesme, të lartën dhe masterin. Bravo, të qoftë. Jep, ka një ndihmë. Me një edukim britanik. Mm. Mm, kjo është një ndihmë. Kam përshtypjen. Pjesë nga CV-ja e saj. Është ah, shumë mhm. mirë. Ëm, um, po unë wow. s'e kam idenë fare. Unë kam një nga nga zëri nuk e kuptoj dot. Fare as unë. Kam një dyshim për shkak të një Ndoshta për atë që ajo po tregon po, për veten. Pikërisht për një person uh, që unë njoh. Po personi që unë njoh është uh, merret me me art. Merret me art ky person? Jo. Jo. Ja. Ah, Tash se ishte Besa. Mm, ja, ja. Mendoj që ishte Besa Kokdhima. No. E dëgjojmë edhe një po herë. Po Besa ka bërë të lartën, ndoshta jo të mesmen. Jo të mesmen. Po e di që ka bërë të lartën në në Angli. Uh, prandaj mendova se mos ishte Besa, po okay, Besa s'është. Le ta dëgjojmë tani duke ditur që s'është Besa. Kujdes. Është një karrierë që nuk ka ardhur fare rastësisht, ka ardhur ndër vite, mbas një sakrifice të madhe, jo vetëm time personale, por dhe të prindërve të mi, për të më shkolluar në Shqipëri dhe më pas edhe jashtë vendit, në Angli, aty ku unë kam mbaruar studimet e mia, kam bërë shkollën e mesme, të lartën dhe masterin. Na. Tiki tiki tiki tik. Dekorata. Ëm, pra nuk është artiste? Jo, nuk është artiste. Ha. S'e kam idenë aty. Unë nuk kast e zgjodha kaq të gjatë që të kish që ka dhënë pak informacion vetë mm. personazhi se nuk doja që të jepja ndihmë. Jo, mirë. Është e mjaftueshme ajo që ka thënë. Shumë mirë. Shumë mirë, po unë jam i humbur. Rrallë del në media. Ashtu. Po rrallë, nuk del shpesh. Tani me media me media s'merret, me art s'merret. S'merret. Dhe kur mm. del në media del e detyruar se duhet dalë. Me sa kam kuptuar unë. Del e detyruar në media për të dhënë informacion mm -hmm. një gjë. Aha, aha, aha. Oh. Uh, na ngatërrove fare tani. Në vërtet na ngatërrove. Kjo do jetë e vështirë. Kjo do jetë e vështirë. Herës tjetër po jap një ndihmë. Okay. Hyrjen tjetër. Mirë, e lëmë kaq. Nëse ia dilni që të zbuloni se kujt i përket ky zë, keni për të fituar miq të dashur një dhuratë që Olta Do t'ju a taksë Që është nga Electronic Line Nga Electronic Line Një shportë e shkëlqyeshme Electronic Line Tek sheshi Wilson kanë hapur dyqanin më të ri. I vjetri është tek uh, rruga Mine Peza. Mm -hmm. Edhe është ende aty, po po. Dyqani Apple, por ky dyqani i ri i Electronic Line përveç uh, markës Apple ka edhe një gamë të gjerë produktesh të markave të tjera, gjen edhe telefona mm -hmm. Android e të tjera, si këto. Dhe jo vetëm telefona, tableta, e çdo gjë ata merren me shërbimin, nëse ka një defekt, me aksesorë nëse ju duhen, por kjo shportë me dhurata është me aksesorë dhe është e tillë që nëse ju keni një telefon të një marke të caktuar, atëherë aksesorët do të jenë të përshtatshëm për atë telefon, telefon që ju po, keni. Po, që t'ju bëjnë punë, t'ju kënaqin juve. Kështu që një shportë me dhurata nga Electronic Line për atë që vjen me përgjigjen e saktë në lidhje me zërin. Kemi një temë sot për ju, miqtë janë të mirë dhe miqësitë të rëndësishme. Na kënaqin, na mbajnë me këmbë në tokë, japin jetës tonë kuptim, ndonjëherë edhe na shpëtojnë jetën, apo të paktën ashtu ndihemi. Por miqtë edhe largohen, ne zihemi me punë, shpërngulemi, lëvizim dhe humbasim lidhjet. Facebooku ndonjëherë nuk është i mjaftueshëm. Pyetja është, pse ka rëndësi miqësia? Pse janë kaq të rëndësishme për ne? Çfarë e mban mm. atë të fortë? Çfarë e bën të tillë që natyra njerëzore të mos bëjë dot pa të? Mm -hmm. Ka zgjë për miqësinë sot. Uh, krem karamel na ka shkruar. Krem karamel. karamel. Po. Mm -hmm. Shkruan në Facebook thotë klubi, mirëmëngjes klubi. Njeriu nuk mund të jetojë dot i vetëm. Për uh, këtë ka nevojë për miqësi, shoqëri, dashuri e tjera. Në jetë ndodh që për rrethana, kudo që të shkosh me kalimin e kohës do të krijosh miq të rinj. E rëndësishme është që ata miq të vërtetë të mos i harrosh kurrë dhe një miqësi e mban të fortë respekti dhe koha që keni jetuar me të. Ajo çfarë keni kaluar me një mike të ngushtë dhe kur ka respekt gjithmonë gjendet mundësia për të mbajtur kontaktet. Kontaktet, e vërtetë. Shumë mirë. Ndërkohë kemi një mesazh nga Erioni që thotë mirëmëngjes, në, nëse quhet miqësi, tregon që kultura po jeton Zënka konflikte ka kudo, nuk jemi perfekt, mirë është të këshillojmë dhe të marrim këshilla kur gabojmë. Mm. Kush thotë s'ka miqësi, nuk ka qenë kurrë mik. Mm. Ah, ah. ja një thënie e lezetshme. Ja, më pëlqen, më pëlqen. Uh, Faleminderit Erion. Mund na shkruani në faqen e Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, mund gjithashtu të na shkruani në 069 20 70 222. Para pak ju bëmë një pyetje nga aktualiteti, uh, në lidhje me vizitën e fundit të ministrit tonë të jashtëm, Ditmir mm. Bushatit, thamë ku ka qenë zoti Bushati dhe përgjigja e saktë është Spanjë. Jo. Jo. Okay. Gabim. Gabim, Olta. Gabim. Gab Gabim. Gabim keni bërë dhe ju e që ma dërguat. Jo, jo, nuk ka qenë në, në Spanjë, madje keni Gabuar kontinent. Mm. Po. Po ndoshta janë ngatruar nga kënga. Po, po mirë. Po këto që më kanë thënë Argjentinë. Argjentinë e quajnë? Ata po? po. Ata e quajnë. Pyetja ishte Donde está Yolanda? Donde estás? Donde estás Yolanda? Klodi është fitues. Yolanda. 922 mbaron numri fiton dhuratën nga Bio Center. Po çfarë ke mor zot? Çfarë ke? Fillojmë. Atëherë kë kam parë unë dje? Është mashkull? Jo. Atëherë është artiste? Uh, dje më ke parë mua Është e vërtetë, por uh, nuk e kam për ty, Olta Ty të shoh përditë Më ke pak më shumë dje Të Lori? Është bjonde? Saktë. Bjonde. Bjonde. Kemi një bjonde jo artiste. Shkrimtare? Jo. Jo. Gazetare? Unë s'bëra pyetje akoma. Një një pedagoge bjonde që del në televizor. Pedagoge. Është nënë? Është nënë. Okej. A quhet kur thua s'kam një ide? E ka lënë radhën tjetër? Jo, jo, s'mund të kaloj. Ja, duhet të bësh për diçka. Punon në te ky televizioni që kemi pasë këtu afër? Te kjo mund ta thuash. Top Channel? Në Top Channel? Jo. Nuk punon në Top Channel. Po pse bëre atë? Doja. Sikur. I pëlqen si tingull. Po unë e di si t'ia bëj. Atëherë, nuk punon. Ti e di se kush është. Me çfarë fillon? Gërma. Një sekondë, nëse ti e di, atëherë po. ti mund të kërkosh ë që ta Fillon, uh, ok Ebi... Fillon me i Ok Lori ti e di? Po ma do gjithë jo, tashi Ti s'e di? Uh, jo, të spoj Nuk e di nga për një pyetje? Uh, është rreth 40 40 50 apo 40 50 po, midis 40 dhe 50 është saktë bravo Lori shumë mirë E saktë, oh, dy gërma. Atëre, Lori, nëse ti e gjen ti mund të mund të kërkosh që ta ta thuash. E, mund ta them? Po mund ta thuash. Iris Luarasi. E saktë. Bravo. Bravo. Dhe se Olta e gjeti e para. Kur tha Era pastaj mori idenë. Për çfarë? Pedagoge bjonde. Po ju do të bëni pyetjet që unë them vetëm po ose jo. Po po. Ishte në këmbë? Me që u gjet. Okej, mirë në rregull. Po. Ishte ë uh... Po më fal, po ç'të intereson po, pra. kaq më Lori? Pash Iris Luarasin. Do ta shoh gjithën situatën se. Jo vetëm e pash, po edhe edhe e takova, ishte tek tek drejtoria e policisë në kryeqytet, mm -hmm. jashtë ambienteve drejtorisë policisë kur pritej që studentët të dilnin dje mbas mbas ndalimit tyre prej 8 nëntorësh. dhe kishte njerëz atje, unë vajta për support moral. Nuk ju pash juve, fatkeqësisht asnjërin, por pash Iris Luarasin uh, atje. Edhe ca njerëz të tjerë. Jo kaq, kaq kisha gjë ju. Mirë bëra. Bravo. Po të të lumtë. Ju faleminderit. Po. Ne erdhëm po erdhëm më vonë se ishim duke ble vezët te dyqani. S'po na jepnin kuponin tatimor. Po bëja. S'kishte kas. Mirëmëngjesi që të gjithë miq të dashur, mirë se keni ardhur në program, unë jam Blendi këtu bashk me miqtë e mi këtu Mirëmëngjesi të gjithëve të gjithë jam me Jerin Hello Me Adin Mirëmëngjesi Kemi gjithashtu këtu Oltën Mirë Dhe Lorin Mëngjesi Ç'kemi Lori Mëngjesi Tani, që të mëngjesi Ça kemi? Si e bëri? sa bukur që e bëra. Mm. S'e bëj dot më. ka një ka një kompër që është Olta. Po, Pse po, po. se shikoj pak si si nuk e di se si. Si jam kështu. Se si dukesh. Sikur më vjen si. Ah. Ka dhe më keq. O Lor, po mbau mor Lor. Po jo, po zgjohu more i dashur. Mor burr. Lori ça ke ti? Se edhe Lori është është ka atë vuajtjen e vazhdueshme për shkak se i ka rënë që të ngjitet të të, të më falni të ngjitet. Të ngjitet. Jo, të ulet ngjitur me me, me Oltën, ajo shkakton ato streset e veta. Për diskretin. Eh, nejse. Mirëmëngjesi të gjithëve, mirë se keni ardhur në program miq të dashur jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Të lutem Olta, nëse kemi fitues për dhën jepi. Nëse jo mos i jep. Se e, e, e ka një gjë që e di që duhet të përgjigjet për fituesit dhe të gjithë kohën, nuk e di se kush e di ç'ka bër kjo në pushimin e madh gjatë kohës. Jo, po e kam fjalën. Isha me Jerin, kaq mund të të them. Se do të bredhësh kaq shumë nëpër Edhe film shumë Isha me Jerin po. Kaq, mjafton Ok, dakord Iris Luarasin ke parë Është sakt Sakt Keli fiton dy bileta për Mësin Unë e farë 3, 1, 4 i mbaron numri Po ja pa... fituesit pra, do më lini t'bëj ndonjë pytje Ok, dakord Ndërkohë që zëri është kla... Klajda Gjosha Wow! Kanë gjetur, kanë gjetur. Bravo i qoftë. Është Klajda Gjosha. E ka gjetur. Do të dëgjoj. Sa sa vetë kanë gjetur? Ëm, uh, nuk t'i numëroj dot. Okay, por kam vetëm dy që s'e kanë gjetur më gabim. Po pra, atë po them. Si ka mundësi më dha? Mm. Nuk e di. Nga informacioni ndoshta që ka dhënë ajo. Kur thonë një herë që kjo është vajzë e mirë s'i dëgjohet zëri, Unë nuk e dalloj dot fare. Sa herë kam dëgjuar zonjën Klajda Gjosha të flasi. Shumë rrallë del në në media. Media, po. Nuk ka këtë krimbin e Po me sa duket. E ka mbajtur mos. Krimbin e të dalit në televizor. Gjithsesi e ka gjetur Nerta e para 067 i mbaron numri fiton dhuratën nga Electronic Line. Shumë mirë. Atëherë do të gjejmë me zërin e saj. Me zërin e saj për për të pasur provën jepi. Është një karrierë që nuk ka ardhur fare rastësisht, ka ardhur ndër vite, mbas një sakrifice të madhe, jo vetëm time personale, por dhe të prindërve të mi, për të më shkolluar në Shqipëri dhe më pas edhe jashtë vendit, në Angli, aty ku unë kam mbaruar studimet e mia, kam bërë shkollën e mesme, të lartën dhe masterin. Okej, okay, bravo, bravo. Paskam ikur fare. Unë me Lorin. S'e mbaj. E të shaka Lori. Si është puna Lori? E ka të pamundur përgjigje Nejse, okej ehm, është një ashtë që që ndodh këtu Goca keni menduar një sharadio? Patjetër që po Jeni gati? Gati jemi Okej, okay, atëherë është koha për të luajtur sharadio Mishda është këtë në kryu Bejnë e mëgjesit Um, Olta dhe Jeri kanë rënë dakord për një fjalë. Ne sot kam përshtypjen, jemi besim plot që do t'ua gjejmë fare kollaj. Unë dhe Adi do të bëjmë sa pyetje në drejtim të vajzave, të shohim se çfarë ngjet. Ju jeni gjithashtu të mirëpritur në lojën tonë. Nëse ju bie ndërmend se cila është fjala që fshehin vajzat, jam shumë serioz tani. Ë uh, duhet ta dërgoni në 069 20 70 222, 069 20 70 222. Sigurisht ai është serioziteti i orës 8:30. Ej, ehm a U knajsh atë. Nuk fillon me P, nuk fillon me K. Jo. Ne ne nuk të ha, jo më fal, nuk ha. Nuk e ha, por të ha. Pra është një gjë, është një kafshë. Po, jo vetëm një. Jo vetëm një. Tan. Jo vetëm një kafshë. Pra nuk është vetëm kafshë apo nuk është vetë Nuk është vetëm një kafshë. Mund të jenë disa të tilla. Mos është një, mos është kategori kafshësh. Po e ke të drejtë në këtë pjesë. Okej. Okay. Fillon me gj. Jo. jo. Çfarë është gj-ja? Gjitarët, thashë. No. Jo. Është kështu, jam jam i saktë në logjikë apo? Jo. Fare. Okay. Jo. Je shumë larg. Fillon me m. Jo. Jo. Nuk po të pyes më se çfarë ke menduar. Po majmuni mendova. Ja, majmuni nuk të ha. Jeton në Afrikë. Ah, fillon me A. Jo. jo. Ariu. Jo. jo. Nuk është një kafshë e caktuar, ariu, krokodili apo ku e di unë se çfarë. Është një që përdoret edhe si epitet për njerëzit. Po. Dhe Adi po. E. Bravo. E. Adi pak më parë e përmendi si fjalë. Nëse, okay, mirë, dakor. Po tash Adi, Adi uh, s'e mban mend çfarë thamë. Të dashur fëmijë, po. unë e gjeta, fillon me e. Bravo. Dhe gër. Po, gërma e dytë? Egg. Egg. Bravo. Bravo. Ajo është. O sa mirë, o sa mirë, ujku është. Është. Mm. Faleminderit Kalema. Ujku është. Atëherë. Uh, u gjet, fillon me e. Ju e keni tani kohën për ta dërguar menjëherë në 069 20 70 222 069 20 70 222 ne do të largohemi tani për të shkuar tek uh, Paolo Nutini miq të dashur në klubin e mëngjesit Lori në Club FM 100.4 Unload reload reload reload Unload reload reload Unë jam Blendi këtu bashkë me Xherin Mirëmëngjes gjithve Me Adin Mirëmëngjes Me Oltën Mirëmëngjes Edhe me Lorin këtu në studion tonë Jemi në Bulevardin Dëshmorët e Kombit Në kryeqytet Ku ka lindur dielli i bukur i kësaj dite që po shkon po afër nëntës tani Ej, uh, kemi një fjalë edhe unë me Adin Do ja tregoj në një moment aty Po mirë Ndërkohë, uh, e japim anagramën e parë Do që ta japim? Po okay, se jam marrë me këtë Po prit ne s'e kemi dhënë të parën. Po pra, japim fituesin. Po është normal se Olta e ka mendjen për të bredhur tek muçmollat. Jepi. Se po ma the edhe një herë. Po ma the edhe një herë i shkreti ti. Mbinjerëzor është Bravo. Anagrama e parë 247 i mbaron numri Andreas dhe fiton orën nga Prime Watches. Bravo Andrea. Mbinjerëzor, miq të dashur. Njori Bemerëz ishte, Njori Bemerëz. Tash është shumë e vështirë për sot edhe doja që të bënim mm, sot po kishim premtuar dy. Jo çdo ditë do të keni dy anagrama se nuk u bë deti kos. Por Asa nuk lodhesh, jo. Ata E di vetëm. Po të shikoj për shembull se sa gjatë ja marr. Oh, sa bukur. Me këtë anagram. Ti do nuk lodhesh. Shiko, njeri unë, uh, gjithë jetën time, mm. kam uh, kam zhgaravitur edhe në shkollë. Kam mësuar. Mm -hmm. Edhe kam dëgjuar profesorët dhe profesoreshat kur na jepnin, por vazhdimisht kam nuk më rri dora. Po të më lësh. E kam vënë re. Po të më lësh, e. Po më lësh. Edhe dorë, në, dorë. në këtë gjë kam qenë dakord me me kryeministrin që thoshin e kritikonin një herë që kur është në takime me njerëz kështu zhgaravit në ato. Unë kam zhgaravit Aq vjet sa kam qenë në shkollë. Mm -hmm. Kam pikturuar, kam vizatuar, kam bërë kështu dhe ndërkohë dëgjoja. Se nuk vizatoja me vesh. Dhe, po normal. E kupton, dhe mm -hmm. nuk dëgjoja me duar, kështu që kam pasur shumë kollaj këtë punë. Dhe më pëlqen ta bëj. Kështu që jam marrë me këtë anagramën, se kam pikturuar këtu goxha. Bravo. E hedhim me e hedhim. me jingle me kështu. Është anagrama e dytë vetëm sot me dy. Është kam pikturuar zompi, ngjan si zombi, ëh? Mm -hmm. Vetëm që është P, Z O M P I R I K O T O. Ju e dini që gjiza në italisht është ricotta. Mm -hmm. Është ai djathi i ricotës. Shumë i ngjashëm me me gjizën tonë, po pa krip. Edhe unë e kam bërë sikur është një produkt atje, një produkt italian, ricotto. Mm -hmm. Në një kuti me ricotto. Kam përdorur jeshilën dhe të kuqen si ngjyra. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Keni një fjalë të vetme me 3 o brenda, zom piri koto, riformoheni dhe do të fitoni një dhuratë nga klubi i mëngjesit nëse jeni të parët me përgjigjen e saktë. Mendoj të japim një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll. Oh, shkëlqyeshëm. Faleminderit. Faleminderit. Spitali amerikan miq të dashur në me dy a dy spitale në po, kryeqytet. Në kryeqytet po. Po jo vetëm në kryeqytet. Ku është një është një në Fier më duket? Po në Fier po, është. Në Fier kanë Prishtinë, e mm, di. Në Prishtinë më i riu. Po, hmm? së fundi. Më më i riu është. Më i riu në Prishtinë, mm, po. Ose siç i thon italianët, Il più nuovo, eh? Nuovissimo. I thonë çfarë po si thonë, sa fus kodë dhe unë tash. Po. Nëse do të kujtoj se pas pak në klubin e mëngjesit në në orën 9 e çerek mm -hmm. apo diçka aty me luan e luan e luan 9:15 minuta Enit uh, Enit Karafili uh, Steiner, Steiner do të jetë këtu me ne për të folur për uh, librin e saj Tokë Mjalta që Më ka pëlqyer me, me thënë të drejtën, më ka pëlqyer edhe dua dua kam ca pyetje për të. Mm -hmm. E kam marrë librin e kam e kam bërë me laps, e kam zhgarravitur. Në mënyrë që që bisedojmë për ca gjëra. Po dje po dëgjoja ë uh, një mikun tonë që është pedagog i letërsisë mm -hmm. amerikane në universitetin publik. Tam. Po. I cili shkruante në Facebook në lidhje me këta librat Fakt tani po fliste për një libër të botuar rishtazi në në Shqipëri. Se tani botohen libra, por është një libër nuk kandidati më duket quhet i Ben Blushit po, po kandidati. Kandidati. Që e kishte blerë 10000 lekë dhe e kishte nxjerrë në shitje. Ëm Sepse libri ishte skandaloz, thoshte pedagogu Sheqi. Dhe janë këta libra që botohen botohen në prag të panairit për t'u shitur si hallva, kështu edhe jam i sigurt do shitet me mijëra kopje. Pedagogu i letërsisë thoshte që është është një palo libër. Ëm dhe dhe që dua 10000 lekët e mi, ndihem i vjedhur për 10000 lekë që e kam blerë, thoshte. Kush do ta kush do ma marrë këtë libër nga duart tash? Më japin një lek çfarë do që të nxjerr nga ky se blej një byrek domethënë te. Ja, shëndet fjalë vërtet. Bless you. Po. Po ndër të tjera e pashë që kishte shkruar, kishte shkruar gjatë atje, sepse kishte bërë një kritikë uh, me bazë, nuk kishte dashur të tallej as ta godiste se s'ka asnjë interes në këtë mes. Por kishte dashur të fliste për librat dhe për për të mbrojtur diçka që është e shtrenjtë, librat. se ti e, e merr librin me mirëbesimin që ai që e ka shkruar, të paktën apo ai që e ka botuar, redaktuar, korrektuar etj etj etj, kanë një farë serioziteti për veten dhe për punën që bëjnë. Por jo, thotë, mungojnë ë-të dhe ç-të. Mungojnë, po, imagjino, botosh një roman oh. me pa ë dhe pa ç. Romani i shkruajtur për 10 ditë. Për 10 ditë. Wow. Mm. Dhe është i tëri në në interesat aktuale të kandidatit. në këtë rast. Dhe dhe nuk e di, por ajo çfarë mua më bie në sy si e kundërta është libri i Enit Tokë mjalta. Po, mm -hmm. i Enit Karafilit, ë uh, Steinerit, që është shkruajtur me një dashuri të jashtëzakonshme dhe me një përkujdesje Të veçantë. Nuk mungon asnjë ë dhe asnjë ç. Po ky është vetëm fillimi. Nuk mungon asgjë. Një ledatim. Shikon sa me dhe dje, kur diçka e bën me zemër, çdo gjë funksionon siç duhet. Kur diçka e bën me mendje, nuk është se funksionon dhe aq. Na doli prap kjo. Nuk kushton 10000 lekë. Kushton më pak. Më pak. Kushton më pak, por është shkruajtur me shumë kujdes, mm. me shumë përkëdhelje, me me me dashuri. Edhe edhe kjo ndihet edhe në faqet e librit. Kështu që ne do flasim me Nitin pak më vonë këtu në klubin e mëngjesit për ta patur këtu. Mos thoni që s'ju thamë. Mos thoni që s'ju thamë. Panairi është aty. S'e thashë unë, unë uh, nuk kam tagrin as as fuqinë mendore që ta gjykoj, s'e marr dot përsipër. Po flas nga pedagogu i letërsisë që e konsideron ndryshe. E di, në këtë orë zakonisht nuk kemi, por sot kemi. Zompi, zompi, z o m p i r i k o t o. Nëse i rivendosni këto gërma do të formoni një fjalë të gjuhës tonë. Por duhet të shpëroj 069 20 70 222 069 20 70 222. Ndërkohë çunat dhe me çunat nënkuptoj unë dhe Ati. Po. Apo jo. Dhe Lori. Po, kemi uh, kemi uh, rënë dakord për një fjalë. Kemi rënë dakord për një fjalë. Por më parë unë do jap një dy fitues. Ah, okay. Do mhm. jap Nikolës një lule nga bota e luleve pasi ka gjetur këngën e ditës e para. Bravo. Dhe do të jap uh, Mirelën, do ta çojmë tek Magic Four pasi ka gjetur Sharadion tonë dhe ka thënë egërsirë. Dhe mm. Magic Four uh, këtë të premte ka të ftuar special Vedat Ademin, mm -hmm. ndërkohë të shtunën ka të ftuar Young Zerka, kështu që ju mund të zgjidhni uh, O të premten o të shtunën Young Zerka ose mm. Vedat Ademi Po interesante më duket Të jetë një Vedat sa Young Zerka mje Dë Ej, um, para se të para se të futemi tek Sha Radio, dua të dëgjoni pak me vëmendje këtë këtë tingull këtu. Nuk jam i sigurt nëse do të kuptohet dot. As vetë e provojmë. Është shumë e vështirë. Kam dy ide. Ke dy ide. Thuaj të parën. Njërën na thuaj e tjetrën ma bëj kështu. Tani, e para që mendova është një krëhër. Mhm. Mm që po kreh flokët. Mhm. Mm ta them dhe dytën. Aha. Uh -huh. Po mund ta thuash? Ë, uh, ndjesia e dytë që më dha është kur fshin mm -hmm. xhaketën që heq mm -hmm. qimet gjërat. E kuptova. Asnjëra nga këto. Ë, uh, ieri duhet të them që logjika jote është Shumë e mirë. Mhm. Mm I ke ardhur pranë pranë pranë. Okej. Okay. Ë uh, unë mendoj që në fakt tingulli është një kombinim i të dyjave. Mhm. Mm por duhet të jemi okay. pak më specifik. Nuk je saktë. Okej. Okay. Je shumë uh, shumë mirë, por jo e saktë. Nuk është tamam një krëhër. Çfarë po dëgjojmë? Çfarë po dëgjojmë? Çfarë po ndodh? Çfarë po dëgjojmë po, po. në në këtë? Mm -hmm. Edhe ndoshta do të jap pak uh, ndihmë pak më vonë, por fillimisht vetëm dëgjojeni. Është kafshë? Jo. Jo. Bimë? Jo. Shpend? Jo. Butak? Jo. Tani. Zvarranik. Dëgjoni goca. Ëh. Mm. Këtë e kanë edhe kafshët. Ah, okay. Edhe shpendët edhe butakët edhe zvarranikët. Mm. Gjaku, gjaku. Shpresoj të rrjedhë i tëri brenda mos. Kanë të gjitha. Ketë rrjedhje të jashtme. E kanë është brenda trupit. E kanë të gjitha. Është brenda ndodhet, domethënë si e gjejmë? E gjejmë brenda trupit. Mhm. Të njeriut. Po. Të kafshës. Është e vështirë, është vështirë si mund ta si mund ta ndihmojmë pak. Po pse zgjodhët kaq të vështirë tani? Dhe nuk është asnjë. Është fjalë e bukur. Janë jo, shumë afër. Janë shumë afër. Fillon me sh. Goditja e dytë që bën Olta sot. Sot jam me nerva. Kujdes ruhu e treta e vërteta, jo unë Olta. Ta dish aty. S'ka gjë, vetëm se është e vështirë për ty të godasësh mbi gjemba Olta. Ah. Shumë e thellë kjo. Zon pirikoto. Zon pirikoto. Zon pirikoto, më dashur. Zon pirikoto. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. E dëgjoj pse s'bën një kështu, bëjmë bëjmë vëmë ca Sanitar. Nuk kam të doreza, ë? Sa s'ka, ashtu? Me çik muzikë. Një sekond. Eh, çna gjeti. Jo, unë mendoj që mund të mund të bëjmë diçka. Pse jo? Dëgjoj pak këtë, dëgjoj pak këtë se po ju vë një gjë të bukur, edhe marrim uh, best radio personalities the best music the funniest shows this is club fm Miq të dashur, mirë se keni ardhur në program. Un jam Blendi bashkë me Jerin, Adi Lotën edhe Lorin si çdo mëngjes jemi me ju dhe bashkë me ne sot në studio është edhe Enit Karafili Steiner. E thash mirë Steiner, po? Steiner. Steiner, Steiner. S'ka problem fare. Shkëlqyeshëm. Ëm, ehm, uh, atëherë uh, zonja Steiner, do të theksh atë në një program. Ëm, ehm, uh, le të flasim pak për librin tuaj, uh, i sapo botuar, uh, quhet Tokë mjalti. Ky është uh, romani juaj i parë uh, në shqip. Dhe unë dua unë dua të pyes, ë uh, prej sa kohësh kjo histori ka qenë brenda jush? Prej sa kohësh e kishit e kishit uh, kur u materializua? Se ndoshta që që e vogël kam dashur të shkruaj një roman, edhe unë dua të shkruaj një roman, ndoshta s'e shkruaj. Po ndoshta rreth 5-6 vjet. Mhm. Mm që kur kam filluar një kurs që e kam dhënë pastaj rregullisht mbi romanin që quhet homodiegjetik me një personazh rrëfimtar. Edhe Ka qenë është një formë e romanit që ka shumë sukses te te studentët, arrin të nxjerrësh shumë uh, elemente që një lexues për shembull i thjeshtë nuk nuk i kap menjëherë. Ata mm -hmm. kuptojnë domethënë si është e ndërtuar vetë uh, struktura e, e tekstit. Dhe që aty kam thënë, "Dua dhe unë ta shkruaj këtë." Çfarë çfarë e bën të veçantë sipas jush këtë këtë roman, këtë lloj. Domethënë të qenit të treguarit të, të personazhit rrëfimtar. Ku narratori është vetë ai. Po ne për shembull e kemi parë te kronika në gur apo jo, që kemi një një mhm. histori, mm -hmm. një pjesë të historisë kombëtare të rrëfyer nga perspektiva e fëmijës. Po. Dhe në këtë rast kemi uh, si lexues kemi gjithmonë përparësinë të identifikohemi me fëmijën, edhe edhe i falim edhe ndonjë vëzhgim mm. jo të saktë. Është e kemi parasysh që jemi në botën e fëmijës. Kjo është teknikë e autorit po, pastaj që. Po. Ashtu, dhe kjo është teknika. Mm. Kjo është tamam se uh, çfarë stili është duke përdor, çfarë forme uh, për të dhënë uh, idetë që do të japi. Te te ky pastaj uh, si shumë të tjerë për shembull i famshëm është Mary Shelley, uh, Frankenstein, mm -hmm. i Mary Shelley. Uh, kemi pastaj rafinim, sepse nuk është më thjesht një fëmijë, domethënë nuk kemi atë uh, dëshirën për ta kuptuar ose nuk kemi më aq zemërgjerë, nuk duhet të jemi në fakt. Po duhet të shikojmë që ky është një rrëfimtar me një, me një këndvështrim të vetin, që doemos ka shumë pika të errëta, qorra. Mm -hmm. mm -hmm. domethënë ka, nuk duhet identifikuar totalisht me të, duhet si, patur një distancë. Edhe unë vetë si autore dua këtë distancë, dhe kjo midis, është loja mm -hmm. midis meje dhe dhe rrëfimtarit. Mm -hmm. Kjo është edhe loja. Pse mendon t'u deshën 6 vjet? Ëh, uh, nga nga koncepti tek tek realizimi i romanit. Ë uh, rasti uh, në këtë në këtë rast ka qenë koha. Unë kam qenë e zënë me monografi, me disa punime të tjera që kanë dalë gati në distancë një vjeçare, domethënë për rreth 5-6 vjet kanë qenë katër pesë projekte që ecnin paralelisht dhe gjithmonë bëja listat, këto tani, këtë pastaj. Nuk i erdhi radha për t'ju kushtuar, domethënë ditë për ditë, mm -hmm. sepse kjo është mënyra ime si shkruaj që kur e filloj dua të jem aty ditë për ditë dua. Po dëgjoj, po dëgjoj një herë në në radio e fituesi i çmimit Pulitzer për letërsinë uh, Anthony Doerr në herën e fundit për uh, All the Light We Cannot See që po përpunohet në shqip. ë uh, e ka shkruar për 11 vjet atë roman dhe tregonte që kur e nisa e kisha fëmin 1 vjeç, tani kam 11 vjeç dhe shkruante midis ë uh, uh, dhe me me me me kapituj të shkurtër për shkak se isha në shtëpi thoshte dhe dhe duhet kujdesesh edhe për çunin, pastaj u bëra me çun tjetër dhe u deshën 11 vjet për shkruar një roman brilant në mendimin tim. ë uh, që erdhi erdhi këtë vit e fitoi çmimin Pulitzer pastaj. Po, po dhe Flaubert për shembull. Mm -hmm. Për prodhimtaria e tij ka qenë gati një pes një një roman në 5 vjet. I është dashur, i është dashur gjithmonë kohë. Kjo s'e thotë që kjo është rregull, domethënë duhet që të gjithë tani sforcohemi jo, të rrimë sa më gjatë me romanin. Por ne jetojmë në një vend ku ku njerëzit shkruajnë në tetor që ta botojnë në nëntor që ta shesin në panair dhe U del muaji tetor për ta mbaruar romanin, filluar mbaruar e të tjera, e të ah. tjera. Kështu që në këtë kontekst dua të them qëndron qëndron pak pak ndryshe. Ajo gjë që un un vura re dhe që më pëlqeu është që ë uh, përmenden autorë të tjerë. Domethënë uh, që në fillim të librit kemi 100 vjet vetmi. Mm. Uh, apo apo thot ai Charles Dickensin, varet se si se si e mm. shikon ti vet. ë uh, uh, Kafka ë uh, përmendet në libër, ë uh, autor të tjerë, libra të tjerë në një vend atje, ë uh, Charlie bën një koment ë uh, në lidhje me Tolstoin, ku i thotë atë si thotë të gjitha familjet janë. Fjalia e parë po, e Ana Kareninës. Po. Ja, fjalia e parë e Ana Ana Kareninës. Domethënë që tregon që që është është një në këtë roman është sjellë edhe kjo kulturë, ky bagazh letrar uh, i studimit i njohjes së këtyre autorëve. Po, uh, Unë nuk arrij ta kuptoj shkrimin e letërsisë ndryshe përveçse ndërtekstuale mm -hmm. që është një lloj edhe pikëvështrimi që futesh të shkruash diçka duke ditur që je duke futur diçka më të madhe se vetja jote. Ëh, mm -hmm. uh, pastaj ky libër po ta vini re nga forma ka shumë të bëjë me me, me vëzhgime. Mm -hmm. Dhe vëzhgimet është një farë, është vetëm një mënyrë tjetër e leximit. Për shembull, syze tek ajo më fanë kemi gjoksin po. sepse në Shqipëri janë shumë të shpeshta këto. Edhe i kishte edhe i kishte të zeza dhe të ngushta, thosh, gati shpërthyese. Po. Se e bëjmë atë, e bëjmë atë pjesë. Kjo ishte një gjë vështrime vishë shumë. Pra, për ata që nuk e kanë marrë akoma Tokë mjaltën, ë uh, bëhet fjalë për historinë e një e disa personazheve, në fakt njëri ah. prej personazheve është Kenti ose mm. Skënder Bregu, ah. si quhet djaloshi, djaloshi i ri, i cili ka uh, një tërheqje ndaj një vajze që quhet Sibora, që mm. është uh, vajza e shefit ku ky punon, tamam. avokatit, uh, kemi Charlin që është kushërira më e madhe e e e Kentit, uh, kemi Rubin Krasniqin që është fqinji i tij, që dhe se ka pasur një njohje të vjetër që zbulohet në faqet e romanit me Charlin. Rubini ka një histori të të jatit që ka qenë balerin në Rusi dhe një dashuri atje dhe i bie që të dy këta e kishin zgjedhur shtëpinë me librin në dorë. Sepse sepse çfarë do thotë të jesh lexues, tamam. Ol Ola thotë në një moment që këta kanë marrë kanë bërë shtëpi dhe është gjithë kjo rrokopuja e Shqipërisë së viteve 90 ku njerëzit bëjnë gjëra ose 2000, nëse mund të themi kështu, uh, akoma ka furgonë në rrugë, furgonët janë radhuar me me qira atëherë njerëzit domethënë pak më ndryshe, më mirë, por por atë vura re për shkakun që që Ola thotë diku që ajo e zgjodhi për shkak se Charlie ka shkruar një roman. Është një roman dashurie që është bazuar mbi jetën e këtij babait, pal Pal Krasniqit. Dhe dhe uh, në roman çifti përfundon në një ullish, në një kodër apo diçka e tillë. Dhe Kenti e ka zgjedhur këtë kodër për të ndërtuar shpinë në bazë të romanit. Dhe se fqinji që ata e gjejnë atje, gjithashtu e ka lexuar këtë roman sepse është është jeta e babait të tij. Ëh, mm -hmm. uh, kështu që të dy shtëpitë nga sa duket janë janë zgjedhur ashtu. Mm -hmm. Po ky është konteksti. Këtu jemi pra në në në këtë Shqipëri me këta personazhe, me këto gjëra që ndodhin, me Charlin që herë vjen, herë ikën, domethënë midis Shqipërisë dhe mhm. Zvicrës, mm që sjell ato vëzhgimet e njeriut që nuk është gjithë kohës këtu më fal se po flas. Jo, nuk ka. Tash po e kam shijuar, prandaj. Na tregon pak për uh, për këtë. Ëm për ikje për ikje ardhjet. Është është tek titulli, për shembull më kanë pyetur uh, disa njerëz, Tokë Mjalta na pëlqen shumë na mallëngjen, por ka të tjerë që thonë që është shumë i ëmbël. Mhm. Mm Ë uh, dhe kjo është e vërtetë. Me gusto. Ë uh, është me gusto. Po ka diçka tjetër tek Tokë Mjalta dhe kjo domethënë këtë e kupton një person që njeh një çik Çajup, njeh një çik rilindje, njeh një çik uh, uh, historinë tonë të dhimbshme me mërgimin që ka filluar nuk e dim se se se, se kur. Ëh mm -hmm. uh, dhe ëh uh, jemi po ne që themi kjo po kjo është toka e mjaltit po jemi dhe po kjo ne kur ndodhin aksidente kur ndodhin kur vijnë mm. këto forcat centrifugale të së keqes që themi tokë dreqi, mm -hmm, për mos ta thënë mhm. me një fjalë tjetër që fillon me më. Kështu që uh, është pikërisht domethënë kjo dashuri dashuria love hate relationship. Mm -hmm, kjo është aty domethënë. sweet. Po, po, që nuk e që uh, nuk e lëshon dot, por dhe që E do ta kesh ndryshe, e do ta jetosh ndryshe, të duket drejt e drejta jote që duhet të jetë ndryshe. Nuk ka një ngjarje të madhe në libër. Jo. Ë, uh, mua mua për mua kjo ishte ë uh, pozitive. Po. Ndonjëherë ë uh, është ca romane janë romane të të ngjarjes, të... Po. të aksionit, të asaj çfarë ndodh, ca romane janë romane të vëzhgimeve. Dhe unë këtë ndjeva. Ë uh, po lexoj një një kam kam bërë disa me thënë të drejtën ë uh, Kam bërë disa, për shembull, në përgjithësi shqiptarët flasin për veten duke folur për të tjerët. Ja një vëzhgim. Vëzhgim i drejtë madje. Ëh, a nuk është kështu? Apo apo thotë ajo që na lidh ne shqiptarëve është dashuria dhe mlefi për Shqipërinë. Mm -hmm. E lexoj në një faqe tjetër. Apo në, diku tjetër, thonë se në do paqe me veten duhet t'i marrësh të kaluarës veç momentet e lumtura. S'kam qenë në asnjë cep të rruzullit, Charlie ka bredhur, është është mjeke pa. Po. dhe uh, lëviz në këto shërbimet mujore. S'kam qenë në asnjë cep të rruzullit, aq e lumtur sa këtu dhe sa kohë që mund të bëj diçka kuptimplotë, dua ta bëj këtu. Nëse është bamirësi, jam duke ia bërë vetes. E kam marrë parasysh që kthimet janë më të gjata se ikjet. Po u ktheve, do të rrish. Por Kjo nuk është origjinale e mhm. fundit mm -hmm. sepse Odiseja mjafton mm -hmm. ajo edhe. Mm -hmm. Po domethënë është e e, e, e vënë në një kontekst tjetër, në tonin dhe kam përshtypjen që është i vërtetë. Sa njerëz që që kthehen në Shqipëri, që kanë jetuar jashtë, siç jam unë për shembull, mm -hmm. përballemi vazhdimisht me me pyetjen ç'u desh që erdhe. Ëm um, dhe shumë e vështirë Realisht duhet t'i thuash ndoshta, ok, lexo këtë roman. Po ë uh, por është shumë e vështirë që të shpjegosh se pse erdhe, sepse po. as ti po. nuk i ke aq të qarta ato, ndonjëherë janë më shumë ndjesi se sa janë se sa mm. janë po them artikulime logjike që unë erdha për shkak se 1 2 3 4 5 arsye, edhe një listë me mm. ato. Por është është kjo që thotë ajo aty, nëse bëj diçka kuptimplotë, dua ta bëj këtu dhe është e nënvetshme, e nënvetshme në një farë forme, sepse ti ndjen këtë tërheqjen magnetike në një vend që mund të jetë dhe një vend, siç e thamë pak më parë, shumë i ndyrë, por gjithashtu shumë i dashur. Edhe kjo po. dashuri urrejtja. Po. E kësaj. Po po duhet të kesh qenë atje. E ta kesh parë nga larg, në mënyrë që ta kuptosh se çfarë është, apo çfarë është ajo atje që duket shumë e shndritshme po, që këtu. Është është është një Charlie thotë diçka tjetër më duket, më duket se këtë e ka marrë nga Molieri. Mm. Ëh, thotë një gjë të ngjashme edhe për paranë, thotë që duhet ta kesh paranë të kuptosh që nuk të bën të lumtur. Ëh, mm -hmm. edhe kjo e Shqipërisë është e njëjta gjë, domethënë duhet të ikësh nga Shqipëria të kuptosh se se çfarë të ka dhënë, sepse shumë shpesh dëgjoj njerëz që thonë ça më ka dhënë ky vend. Tash unë nuk mund ta them këtë, unë kam jetuar 18 vjet dhe boll me shkollën që mora arrita të çaja më tutje, do thotë që diçka ma ka dhënë, mm -hmm. plus uh, familjen të gjitha tjera, po, po të flasim vetëm për sistemin. Ë uh, uh, por e kupton vetëm kur ikën atë që ta ka dhënë, sepse ajo që ka dhënë nganjëherë nuk paraqitet në formë tabelare. Mhm, mm mhm. Mm Është vërtet. Apo apo apo kjo është diçka që është vështirë për t'u shpjeguar, ose nevoja e njeriu për të qenë dikush, ë uh, në një në është ajo, kthehemi tek ajo, ë uh, guri i rëndë në vendin e vet ndonjëherë. Po. Është edhe ashtu. Në një në një vend këtu se unë do ta bëj këtë pyetje. Ëm um, Ola do të shkojë në një konferencë në Boston. Për po. shkak se unë kam jetuar atje dhe kisha po. një dhe dhe është quajtur uh, uh, do të shkojë te Besoja, bashkëshorti i saj do të shkojë me të, sepse uh, Besoja kishte ca vite që mendonte rreth vdekjes dhe s'donte ta linte këtë botë pa shkelur Athinën e Amerikës. Po. Është si Bostonian i i i bërë, uh, është vërtet që Bostoni është Athina e Amerikës. Prandaj do të them që një shkrimtar që nuk është kujdesur për të marrë ca të dhëna e për të mbledhur ca për të ditur historinë e Bostonit për shembull, se si aty lind revolucioni amerikan e, e gjithë ndërgjegjja amerikane fillon në Boston, Nuk e di, e nuk di ta thotë që është Athina e Amerikës. Dhe mua m'u bë qejfi. Prandaj, prandaj, prandaj në mizor, se okay, personi, se mund të kishte thënë do iki në Boston e kaq, do shkoj në Boston, është bukur atje. më pëlqen po. natyra, po. që është e po. bukur, po. Po më më më vjen mirë që që është marrë koha se shkruhen shumë libra që nuk kanë kujdesin e, e mjaftueshëm. Njerëzit mendojnë se mund të shkruajnë, dhe shkruajnë dhe botojnë apo paguajnë që të botojnë dhe botohen dhe pastaj lexuesi zhgënjehet me gjëra të që mund të bëhen shumë të mira, po duan edhe 5 vjet punë po. para se të dalin. Po një detaj i tillë jep e thotë diçka rreth familjes, do thotë që kjo është një familje që nuk nuk diskuton vetëm sa lek bëre sot, sa lek do shpreson të bësh nesër. Po thotë do iki në Boston, Dhe pse mo bab, pse do ikësh në Boston mo bab? Po do iki sepse kështu kështu kështu, domethënë mm. ka në ka po, ka diçka në në në sfond një farë, një farë shkëmbimi të një tjetër natyre dhe kështu është në fakt sepse i ati i, i, i thotë të birit dhe ça kuptimi i jep fotografisë, mm -hmm. çfarë lloj fotografish ka qejf. Mm -hmm. uh, domethënë, është një familje që uh, Është larguar nga nga nga qendra e Tiranës dhe ka gjetur prapë disi dialogun, kanë gjetur tema të përbashkëta, momente ku ku kapen. Pavarësisht se ka shumë të kanë shumë të fshehta për njëri-tjetrin. Mm. Nuk është e thënë se këta prindër e njohin si një libër të hapur të birin. Të birin po. po. Domethënë ka një sferë private. Dhe për këtë them se një detaj i tillë tregon se a besoj që nga e lexuara e parë e punës po dhe besoj që nga edhe një person që komunikon ka mm -hmm. me, mhm. me familjen mm -hmm. apo me të mhm. birin domethënë i thot diçka shumë mirë është një lexim i është një është një libër duket që është shkruar me me me dashuri kjo është një gjë që un po thosha edhe pak më parë që më pëlqeu tek tek kjo kujdesi, domethënë respekti ndaj punës, ndaj lexuesit që do e marrin në dorë, që të mos marrin një apo apo ë uh, edhe edhe uh, ajo puna kërkimore. Do të dish që të shkruash. Kjo është një gjë që që është ajo sa se edhe të vëzhgosh drejt. Po, po, ndodh edhe kjo gjë, sa të mendohet i mençuri budallai ka mbaruar punën. Kjo është ç'ndodh në Shqipëri. Mendosh, mendosh se thua, po ta shkruaj unë një libër, po të shkruaj një libër, po unë unë e di që do ta Do ta lexoj Eniti atë libër pastaj edhe edhe do kaloj në ca filtra, kështu se dua që njerëzit të qeshin. Ë, uh, kështu që rri rri rri dhe dhe uh, nuk e bën, ndërkohë që tjerët e, e, e kanë gatuar më shumë se ç'duhet. Kanë botuar, kanë botuar vëmendje. Çfarë më pëlqeu mua tjetër që dua ta cilësoj, sepse mua më pëlqejnë shumë librat kur janë të skicuara. Mm -hmm. Dhe uh, një pjesë e mirë e tyre janë prej jush. Skica, po. Unë po lexoj edhe diçka po, mm. më të thjeshtë. Janë shumë të bukura, me shumë kuptim, të paktën me aq sa unë po i kuptoj. Janë me janë të lidhura me me historinë e me ngjarjet, po. por e fundit fare më pëlqeu shumë dhe më tërhoqi vëmendjen. Llampa fiket, hijet e qytetit hyjnë në sytë e mi. Po, ky është një tentativë imja për të mm. bërë një haiku në formën japoneze. Mm. thjesht në fakt për të dhënë këtë idenë estetike që ë uh, unë nuk kam ndërmend të jap mesazh. ë uh, është një haiku fare i thjesht. Mhm. ë mm -hmm. uh, në çës nëse ty të qetëson mirë fare, nëse ty të shqetëson po prap mirë, po kuptim nga unë s'pa. Po. Haiku, po. Po, haiku është haiku. Domethënë, është një çik një një lloj ë uh, ecje kundra rrymës uh, që kërkon gjithmonë letërsi të angazhuar. Po se pavarësisht unë them që ky ka është libri i angazhuar, po nuk do të them unë në çfarë çfarë drejtimi është i angazhuar, le ta gjej lexuesi. Po ka edhe këtë elementin, domethënë që ë uh, një haiku që është aty. Mm -hmm. Njerëz të ndryshëm do të marrin gjëra të ndryshme nga ky libër. Patjetër. Unë lexoj. Nuk më përket më mua. Unë që kur e mora në dorë thashë tani nuk më përket. Po, edhe edhe edhe edhe kështu duhet të jetë. Ky është kjo është kopja ime me që ra fjala. Patjetër. Ëm um, um, unë e kisha kënaqësi që të kisha këtu në studio. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu. Absolutisht e mirëpritur edhe për të tjerë libra në të ardhmen, shpresoj të lexojmë më shumë prej jush. Enit Karafili Steiner, Steiner. Uh, miq të dashur, është autorja e romanit Tokë Mjalta, e gjeni në çdo librari këtu në kryeqytet, botuar nga nga Pegi dhe ne kemi ende ë uh, më kanë premtuar do më sjellin edhe uh, dy kopje të tjera, për për dëgjuesit në mënyrë që t'i japim si si dhuratë për ata. Edhe luajnë shumë, ne bëjmë kuice këtu, mm -hmm. ndoshta nuk e di, por mm -hmm. bëjmë kuice dhe dhe kuicet shpërblehen me me dhurata. Po kur janë libra, ë uh, njerëzit luajnë mend. Kështu që, kështu që do do të kemi do të kemi shumë mesazhe. Kelly Clarkson do të vijë tani me Invincible, ora është 9:36 minuta, miq jeni me Radio Club FM në 104. Pendieri Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Le të dëgjojmë për një moment Mark Ronson nga albumi i tij Version i vitit të largët 2007. Shumë i largët. Më pëlqen, më pëlqen kjo muzikë. Akapela me bazë muzikore? Nuk kam kapelë, më nuk kam kapelë E, mirë, mirë Di që, Sepse kemi bërë një um, dhuratë Ky është, uh, ky është tingulli, miq të dashur Ky është uh, tingulli Që kemi si tingull misterios mm -hmm. Jeri tha është ose krehje flokësh Ose uh, furçë mbi rroba mm -hmm. Unë i thashë Jerit është një kombinim i të dyjave Pra i ke ndihmuar shumë në mm. bje Merresh me merresh me të. Ëh. Uh, Ndërkohë kemi një fitues për dhënë, Olta? Po, më pas ka thënë Ina nga Durrësi në fakt. Po, që është që zhurma e furçës që kreh kalin. Bravo. Unë tani po e shoh. Mhm. Mm është zhurma e furçës që kreh kalin, është e vërtetë? 564 okay. i mbaron numri. Super, super, super. Mm, mm, mm, mm. Okej, okay, um, dëgjojmë pak muzikë? Kemi kohë apo s'kemi kohë për muzikë? Kemi kohë. Kemi kohë. Dëgjojmë uh, Beyoncé është uh, Runnin' tani në klubin e mëngjesit. Një pyetje nga aktualiteti për ju është kjo, edhe mund ta vëmë këngën ndërkohë se kam kohë që ta them. Një kryetari bashkie mm. i ka humbur vula. Oh, e ka pa tallje, është wow. lajm. I ka humbur vula dhe arma e punës. Pyetja është nga cili qytet? Jerin dhe me Oltën, me Adin dhe me Lorin, çdo mëngjes me juve. Nga ora 7 deri në orën 10, ja ku kaluan edhe 3 orë pothuajse Orkesta Zaimi ka ardhur. Prej eh, prej një ore është eh, duke u bërë gati për programin e saj Music Box që do të vijojë në valët e radios. minutash. Club FM në 104 edhe në vetëm në Club FM. Ëh, ah, Orkesta deri në mesditë për eh, klasifikimet e muzikës moderne. Shuttle? Jo. Charter? Jo. Jo. Se si është një kështu? Ama çfarë quhet kur kur nuk dalon? Express. Express. Bravo. Express. E dia që ishte kishte të bënte me kafen, po. Mm. E kështu kështu. Olta um, ndërkohë fitues për të dhënë. Olta ka fitues sa duash. Po, kam Fabiolën që na ka thënë embrion, fiton dy bileta për në Cineplex. Embrion është sakt, bravo. Dhe kompozitor është anagrama e fundit. Mm -hmm. Yes. Dhe është Eneida 233 i mbaron numri, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Super. Mm, bravo. Muchas gracias. Ëh, uh, e dashur Olta. Të lutem. Ej, e gjetën se cili është nga cili qytet është kryebashkiaku që i ka humbur vula. Ky që i ka humbur vula. I Krujës. I Krujës. Bravo. Bravo. Bravo. Është Ana fiton dy bileta për në kineman 7D tek Tirana Ring Center. Bravo, Unë, bravo. Patëm rastin që të Si mund të të humb vula një, unë s'e kuptoj këtë pjesë. Të humb vula. Po në këtë rast vlen shprehja. Sipas sipas humb vula. Sipas gazetës Mapo sot ëm um, thuhet që thuhet që ai i ka patur, domethënë Kryetar, po lexoj tek Mapo. Mhm. Mm është ja ku është edhe portreti i zotris. Mm. Ky këtu. Ë, uh, thot Kryebashkiakut të Krujës i humb vula dhe arma e punës. Oh, bo, bo, bo. Artur Bushi ka denoncuar në polici një javë më parë humbjen e pistoletës së punës, mm -hmm. vulës dhe portofolit. Oh. Ai ka deklaruar se vulën dhe armën i mbante në një çantë dhe mund t'i ketë rënë në momentin që ka dalë nga automjeti. Tani për Atë zot, unë e kuptoj që çanta mund të të bjerë, edhe edhe vula mund të të humb dhe nuk ka asnjë gjë. Ajo që unë nuk kuptoj është shprehjen pistoletën e punës. E punës. Ti je kryetar bashkie. Po ç'e do vulën në çantë o zot. Ti Erion Veliaj mban kallash? Këtu në Tiranë se nëse ky i Krujës me pistolet, janë bërë gjithë kaubojsa. Humbjen e pistoletës, thot pistoleta e punës. Po, po, po. Domethënë në detyrat e e e kryebashkiakut është çfarë? Domethënë do firmosësh këtu do do vrasësh atë pastaj. Domethënë pistoleta e punës. Olta lëre mos e prek thikën, ha. Po pse unë s'kam pistolet pune? Kujdes me thikën ti. Çfarë? Të marruaç. Tani pra, ose ose janë shprehur gabim gazetarët. Po pra po. Që mund të jetë pistolet për ah, vetëmbrojtje apo di unë se çfarë jo, me leje me kështu. Jo, mendoj që vulën e ka quajtur si pistolet. Unë do ta pyes personalisht. I ka humbur dy vula. Erion Velinë se çfarë armë mban? Ta dim olla. Se ai i Tiranës duhet të ketë mm. armë shumë më të fuqishme se sa ai i po. Krujës. Mund të jetë edhe me shaka, mund të jetë pistolet çakmak, për shaka po e ka thënë. A pistoleta e ah, punës po jo më jo, është armë. Ka një dallim shumë të madh aty nga pistoleta çakmak dhe pistoleta reale. Edhe unë s'e kuptoj këtë pjesë. Nuk e di. Do të ikim tani, do të kthehemi nesër. Kaq. Klubi i mëngjesit i lë shënden dëgjuesve. Kaq. Bashkë me Orgesa Zaimin, miq të dashur ju lëm. Nesër prap në 7. Ciao. Mirupafshim, kalofshi bukur.